ad lavaret. Me e hir me blau. Me e du me blau. Hi wa di roge di bragu. Hi wa di roge do bragu. Piu zo tud ni di. Piu zo a man ni ineas. Yann wa be mantel gatan. Te oa me bravaten genit. A vamm zo lacheni. A vugale zo stadeno.